E as mulheres que estão bonitas, solteiras, que tiver casada, dança com seu marido. Mas tá no escuro, viu? Tá liberado pra vocês. Pode se soltar, pode fazer aquele aquecimento. Que o momento de vocês é agora. Quem sabe dança, vai!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 E aí, Diego da Pedreira? Cadê o Ceará? Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. O Léo GDK. O Chapa na Panalina. Tá comigo. É o Rob é louco. Tu vem ficar comigo só por um momento.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 Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida, tá Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. É, é. Mostra habilidade que essa se. E aí, Marquinho? Tá mexendo. O Gil. Ela, aquela... O aniversariante da noite. Parabéns, Gil. Vale doidão. Tá Sassá no churrasco do Sassá, por ali a Stephanie. Ah. O Gil, a Michele. Ah, que... O Alex, por ali a Suzy. Mas... E aí, Neymar? Aquela... O Cabanhas, o Breno, os meninos da vila. Não passa de um contatinho abaixo, tom. Respeitar a mamãe aqui. Olha ele, todo, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ih. Ai, que ranço. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa. Tchequinho do churrasco do Tchequinho. e aí, Tchequinho, é nós. Jorge RBK. E aí, Jorge. Sobre... Vira primeiríssimo ao lado. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não vai ser pra ser mãe. olha como O Alex, tá, o rei da natura. Essa oi, baba, baby. Tá aí com a gente. Oi, dá um close nessa rabo, oi, baba, baby, baba. Oi, baba, baby. Ninguém manda nessa raba. Vira! Da Vargas já tá aí. A Grauce. E André Pereira. Aqui ela vire. Vai, vai. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. Mas você eu chamo no. Dieguinho do Alcaida. Eu tô chapado, cheio das vontades. Vem o peru. o meu papo. Os caras. Mais pólvora. Mais um 99 eu pago piloto vai descendo as nossas quente no carro.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 Tá chegando o bloco do Robin! E o carnaval tá vindo aí. E mulher feia eu vou pegar. Mulher bonita é o caralho. Tem que ter história. Eu quero a história pra contar. E, e, e... O carnaval tá vindo. Bora, galera do Kelvin Som. Com a gente. Mulher feia eu vou pegar. Sem miséria, o Paulo Henrique. O, cara... o André Promonte. O Eugênio. Mais pálvora. A Cristina. O Danilo. Tá todo mundo curtindo. O Robozão e o Kelvin aqui no Caribe. Era pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Robin! Faz um chupiquete, boca louca Toca no pé, Espetacular! Espetacular! O chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz o chupiquete, boca louca, no melhor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, uh. Ah. Faz o chupiquete, boca louca, no melhor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Você não sabe o que ela faz. Eu tô voando alto, sigo na minha minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando. E aí, Gil? Alto. Voando alto. Chegando. Sigo na minha luta e trabalhando. Parceiro! É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Júnior é o cara do momento. Parabéns, meu parceiro Gil! E muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade. hoje. E muito dinheiro pra gente gastar. Tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem rende pra ninguém.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 Show elas estão me querendo. Sabe que o Pose é o carro. Junior. Fumo H brava pra E Alex, bora? Bora, camarão. Pisava hoje em dia tá retendo, pode crer. Hoje aqui tem nós e bucanas, é o que mata a nossa sede. Uísque pra nós é, é água. Olha a vida de cheio, pega o Tanto uísque do dia que eu tô. Piloto vai lá. Me tremendo aqui. É que tá o dois? escrito é MC Pose. Só perfume dos mais caros, só o da. Os caras doidos do bom que deu valor. Os meninos da vila! E aí, Cabanhas! Baragil, Gil! Para Breno, para Luiz! Pivete! E o Pachola! Tá fluindo, então deixa chuvidinho, tá tranquilo. O Smoke! O Davi Cadeirante tá aí com a gente da cúpula! Família, tô chutando! Tamo junto! Tá fluindo, então deixa chuvidinho, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi de ar dia de luta, chegou o dia de festa. Hoje é chuva de balão, muito lance. Ô, xerife. Mochila nas costas, radinho na cintura. E aí, Sam, minha torre? Traz, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando. E aí, Flavinho dos caras doidos? que passou ela escolheu. Melhor nunca vai achar e o foda é eu. Tá apaixonada num pedaço meu. Se prepara. O Felipe, o Smoke tá por aí domingo a gente. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Tá na hora de aquecer. Toma, e toma, e toma, e toma. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma na batida. partida. Tá cansada, você desce e para um pouco. Fica uma vez, fica de novo, Fica uma vez, fica de novo, Fica uma vez, fica, de novo. Surta Froze, beijo querida. É o DJ Nano, tá? Toma lá dele. Eu que sabotei o copo dessa piranha.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 no buzetão Potoque, potoque, patoque Potoque no buzetão Potoque, potoque, patoque Potoque. Ah. Bora, meu hobby! Luxo Luxo Luxo Luxo Tecnologia inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. O DJ que vem criando tendências no Pará. O DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior eletrizante. Sacode esse robozão, garoto. Chega a hora da gente matar esse robozão pra subir! Subido! Subido! Bora, meu robô, tá na hora de pegar! Pega, meu robô! O robô mais lindo do século, o robô mais lindo do século chegou. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, O robô vai te pegar. Chegou! Da gente! Caribe. Vai, Júlio! Vai, eletrizante! Três, dois, um, agora! passando aí? Quem gostou da vitória do Papão pode jogar pra cima aí que tá valendo. Quem gostou, quem gostou? Galera do Pai Sandu, joga pra cima aí! Joga pra cima aí! Mas cadê minha galera do Clube do Remo? Tem alguém do Leão aí? Quem acredita que o Leão vai pra cima no repá, joga pra cima! Pode doidar? Agora! Agora! morenita sola, cada uno en su lugar. morenita sola, cada uno en su lugar. ¡Ay, morenita, chupa culo. <laughs> Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado eletrizante que ela vai te sarrar. Sai em mim, sai em mim, sai em mim, sai em mim, sai em mim, sai em mim, sai em mim. em mim que hoje eu tô de 300, hein? Acelera! Caralho, acende a... É no batidão, é no batidão. Libera o player. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o DJ Henrique de Ferraz pegou a. Meteu a puta na cabeça. Aí, seleção vai só, vai dormir só, vai que no Brito, vai na pressão, vai Rose, vai Rose, bota na batida, bota, bota, bota, bota, agora! Start it now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita, grita. amor. convidados nesse exato momento. Vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. Vai começar, viu? Vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É eu gosto assim, na pressão, é na pressão. tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor. Pode falar pro teu ex. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, Pega teu celular. Se tu, se tu, Pode mandar o áudio para ele, viu? Se tu, se Pode mandar o áudio para ela aí. Se tu, se Pode mandar. Tu, se tu, se tu, se E avisa se tu, se tu, se tu. Se tu fosse meu grau. Se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, tu, não era ex. Se tu, se tu, era atual. Se tu, se tu, fosse meu grau não era ex, era atual. Se tu fosse meu grau não era ex, era atual. Se tu fosse meu grau não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Assim, Já falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Já falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Panela! Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. É, os amiguinhos que brota de verde. Se não tiver de que ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de de meia, tô com medo. Vai. Os caras doido morro! Aniversário do meu parceiro Gil! E aí, Gil? Bora, Sassá! Tá Lá do churrasco do Sassá! Pisca xereca quando o zagão vai pra meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando... Bora, Gil! Bora, Gil! Essa aqui hoje vai pra ti, vai pra ti! Vai pra ti! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda não tem outra assim, sou eu tão louca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O negócio tá ficando interessante, viu? Tá ficando. Mas minhas mulheres gostam assim, velho. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Tá bonito. Baixo! Veio tapa. Sem saída, porque Número com pressão, né, tapa? Minha vida e você. Bagulho tá doido. O Jorge RBK, o Tiagão. E a primeira dama, né, Tiagão? Em breve eu que vou rir da sua cara e vou. O Paulo Alisson do Roxy Bar. perdão, pode chorar. perder. fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Bora ver, peru! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir, vai explodir, vai explodir. Todos os canhões!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 O meu parceiro Felipe da Caju. Onde tu tá aí, Felipe, que tu te escondeste? A maior DJ de todos os tempos. O resto é o festa. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer.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 Valeu, Vitor. Não se envolve no meu papo, não passou de um gato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora que eu posso fazer na minha vida. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalho. Léo Genecar, Diego na pedreira, chama por ali, né? e aí Ceará. Todo show ela está me querendo. Sabia que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje que a tá rendendo. Pode crer, virou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém. Eu vou bater meus testes pra multiplicar meus pés. Porque minha maior merda é deixar minha família. Entre o meu amor e uma antiga paixão. Vamos lá, DJ Sam! Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de nós. Junior. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Hum, vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Cadê cara é o Felipe da Caju, hein, Black? Bora com as perguntas. Vai. Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão. Ah, quem é que te tiro seu mel. O Aluzinho, família Roxy Bar. Ah, e o Bírio Revista. dúvida, vem. Ah, Felipe da Caju. e a primeiríssima tá aí com a gente, né, Felipe? O Jorge RBK. Forte abraço. Acabou sua dúvida. parabéns, parabéns, bora! Quem tá no berço aí? Só quem tá no berço hoje no Caribe! Bora bater os parabéns pra galera que tá no berço! Eu sei que a Daisy tá no berço também ali no camarote, né, Daisy? Vitória galera do Roxy Bar! Forte abraço! O meu amigo Gil! Cadê o Gil? Tá aí o Gil! Bora bater os parabéns, Gil, bora! Bora bater os parabéns! aniversário do Selmo, né? Décima parte já do aniversário do Anselmo. Bora bater os parabéns, Anselmo. Bora bater os parabéns pra todo mundo que tá no berço hoje. Que o Pai do Céu abençoe cada um de vocês, viu, gente? Para que ano que vem a gente possa estar juntos e comemorar mais um ano de aniversário de vocês. Feliz aniversário! Para Daisy! Para Gil! Tá na hora! Falou, Peru! 3, 2, 1! Faz muita felicidade, garoto. Parabéns, amiga Daisy. Rock doido. da 160. Pra lá, Rico da Fiel, super âncora. Júnior! Domitão, vai! Putaria, vai! DJ Frangília, o o WR Lanche e o Luciano da Carroça junto com o Renan RW Monte Vargas. Flavio Rodrigues Heróis. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei Renan RW. Invadimos. Me abandona, viu? Comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varay şere Yıkılıyor bu varay şere Varay şere Varay şere Varay şere Yıkılıyor bu varay şere Cheguei Oi.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 Tomou só tapa na cara e saiu corelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu corelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu corelha quente. BR, se eu te contar. Minha amiga Maiara. E aí, Maiara? na festa, era aniversário dela. Tudo certinho aí? Nada da festa. Belo e a ela, hein? Aniversário dela. Essa guarda, de boa. Bebi, transei, não gastei nada. Ah, os metralha do pata aí, Gojé. Não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra Pato do Pastel do Pato. Quem são vocês, Tom? E aí, Pato? E o Chama ao lado, sempre, tu sabe. Alô, Marley. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Nós tumultunde, nós encosta para tudo só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara, e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile ela deu a chefe pra gente. Assim aqui é eu gosto. <laughs> doce ao lado esquerdo. Bora, meninas! O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate. Bora ver, velho. Bate, bate, bate. E o grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. bate bate, bate, bate, bate. O, o, Guga tá tocando e vai começar o combate. O, o, GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. acompanha o grave. Meu amigo particular, Malzinho, ele é Érica. Tá aí comigo aí, Malzinho. Segura, pai. Malzinho e Érica. O grave, o grave faz tudo. E a minha segunda hot, o Juan e o Maiquinho tá aqui com a gente no hobby. Bate, bate, e o grave faz tum. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Júnior Polêmico, Patrícia, olha o bola faz gostoso. gostoso. Ah, ah, ah fazer um rock, bola? Ei uma piscina. Deixa a timidez de lado, puxa. Vou te contar. Tá? Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado. Puxa, amigo e vem dançar. Mostra Bora doidar, que sabe bora. que o Livinho vai te olhar. Pode. Jorge E, pode, Felipe da Caju. E aí, Felipe? E, pode sentar. Pode, pode, pode. Um chondrão. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero Puxa, ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Escroto. Balança a bunda agora, eu quero. Eu levo point e o Tafa. Castelado, bloco lá, né? Eu? no Quero te conhecer, no Insta tu é poder. Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver. No direct te chamo. A onda do carnaval. É a Natora. Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela. Marca então! Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo ralo, sequência de tom Júnior. Bloco de quatro, eu jogo, rogo, rogo, rogo, rogo, rogo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. de quatro, eu jogo, jogo, jogo, jogo, jogo, rogo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. Sequência de toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma, toma, O Charlie dos Fanáticos, o Everton do Sushi, Márcio da TF, todo mundo ali no camarote, só de boa. Toma, toma, sequência de vapo, vapo, vapo. Só na manha, vai! Siga danada, movimento e vem por cima. Paulinho Carnes Lucarão aí, Fagner. Vai, vai. Empresário Paulinho Cachorrinho. Vai. Vem a Cíntia. Essa danada, movimento e vem por cima. Paulinho Carnes fechado com o eletrizante. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse pontão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão, chão. Jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Bota envolvente na malemolência. No beat ela senta e todo o mal que ele te fez. É o... Alô, MC Eugênio! Tá tudo ok? Marca em alta. Tá tudo filé? Sombra cílio Então brota no Robin. Tá ok. Brota, brota no Robinson e tira a brava com teu ex.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 Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma, uma bebê dessa. E aí, Sanderson? Uma... Tá tudo certo por aí, meu irmão? É nós, tamo junto. Vai ter. Uma bebê. É Daisy. Uma, uma bebê dessa nunca mais. Parabéns pra você, viu, Daisy? Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Olha do Roxy Bar aí, ó. Essa nunca mais ele vai ter. Uma, uma bebê dessa. O Gegel, ele... o Cléo e o Mário daí com a gente. Bora se liga aí. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som, de, um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. O meu parceiro Smoke! Na vibe do Kevin Cres, do tabuzão que faz mexer. Smoke da cúpula. Smoke. Demolidor. Pode comer. Fofão. Rei Davi tá comigo. A cúpula em peso. Tu pode esquecer do cara. Alô, Spike. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferente. Júlio Polêmico e a Patrícia. Manda pra safadinha galera lá do Júlio Burgo, forte abraço! Do bem, vai! Eu falei pra você que iria dar bom. Eu falei pra você que iria dar bom. Lembra quando questão tu não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha potranca. Vai, eletrizante! <laughs> dois, três, vai! Joga sapo trompa, joga, joga sapo trompa. Joga sapo trompa, joga, joga. Pro alto. Joga sapo trompa, joga, joga sapo trompa. Joga sapo trompa, joga, joga. Pro alto. Bora tocar, Júlio, bora tocar, bora tocar! E pra comandar o show, show, show. DJ Júnior Eletrizante. Torar, hein? Que vai, Olha a China CD! Mas a primeiro que gosta do São Forrozinho. Bora dançar. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada. Bia Rodrigues. Jura. E aí, Rui Batarada. Era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar sentindo da cama marrocada Da carroça fresca, daí tá igual a gente Cheiro de amor Daniel Cardoso Tá comigo ele, Josué Bora ver, meu filho, desperta Que tá ferrada, tá desesperada E a Jaque que tá aí Pra me encontrar vem E aí, Jaque Juninha Tá tudo certo Fala, Daniel DJ Júnior Eletrizante DJ Júnior Eletrizante, o comandante do robô mais lindo do século. Eu Sei que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso convidado era não ligar sentindo falta da cama amarrota. A Anne, Marcele, Larissa e aí, Júnior! Cheiro de amor no ar, tá aí na madrugada que tá ferrada, tá desesperada. Diere, de Bragança, a Dina, de Paragominas, a Dani, Quadros e o DJ Sabo Mix e o Anjinho. Galera da Hot Valley tá comigo, comigo, comigo. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro, só trago comigo meu pai no ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai adotou a devagar de jeito. Smoke. Ele é fazendeiro. Hoje é rock de DJ. Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você no meu peito. A gente vai relembrar do tempo da Hicks Melody, da M5, Terra Brasil, Bolero. É o cara que lançou o performático tá comigo aqui do lado, ó. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você precisa e traz tanta beleza. Olha os potentes do brega ali, ó. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Só faltava a ideia. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, me pra sogra. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Elas corou no meu peito. Tu <laughs> não perde uma, gordinha. Quando eu penso que tu tá aí do outro lado, é tu tá aqui. Eu só quero dinheiro, eu só quero é você. Eu só quero é você, eu só quero é você. Robinson! Show de avião. O embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. Peças de carne seu domingos no telão aí. Do meu empresário Saúde. Ah. No telão, garoto. Eu quero em meu lugar Deixaria do jeito que tá, você fica carente.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 Como o amante quer ser algo mais. Quando o amante. Eu tô contigo, Smoker. Mais. A mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Rapaz, vem, Machado! Quem tiver que sofrer, que sofra. Uma garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa, a mesa precisa. Já tem um CD ao vivo, viu, gente? E eu preciso da CV. Do cobiçado. Igual eu preciso. E a primeira parte de marcante do eletrizante. Minha... O maluquinho vai passar aí, viu? Mas quanto mais eu vou atrás. Meu amigo Jorge RBK. Então... E aí, Jorge? Sim. É a primeira dama. Sou... Felipe da Caju. quem quiser me amar. E o GG? Também vai. Agora vai. Da bagaça. Quem eu quero não me quer. Alô, equipe de segurança aqui ao lado esquerdo do nosso robô. Aqui ao lado esquerdo, equipe de segurança. Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, Boa Vista. Aqui não. E aí, mochila? Igual eu preciso ter. Minha é amiga Carneiro. Minha vida, mas quanto mais. Eu não posso esquecer de vocês nunca, viu? Então já que é assim, se por ele eu sofro sempre. E o Diego da Pedreira. Quiser me amar. Alô, Diego da Pedreira! Graça, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai. Meu amigo Gil Lima! sucesso, né, Gil? Tudo certinho, viu? É nóis. Vamos até seis. Prepara. Rock dois, assim. Já chegou por aqui. Bora beber. Todo mundo vai sofrer. Se é pra sofrer de verdade, o eletrizante vai puxar aquela que dói na alma. Até que não tem chifre, sofre. Sabia disso, James? Tu sofre ou não sofre? Eu, eu sou, eu sou. Eu sou. Oi. Me responde. Eu lembro do Fábio essa. O que está acontecendo? Ele toca essa no repertório dele. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando Te vira. um dia, é cada um com seus problemas. Mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. Será boxeador. Boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Tu vai tocar, Jefferson? Da minha linda. Tá bem que tu não tá em condições mais mesmo, não. Beijo, sentimento seu nem. Não foi que deram pra ti hoje, hein? Te amo e você nem. Virou até gago, diga sabe. Le... Família, tô chutando! Berço! Meu Felipe, não sei o que deram pro Jefferson. O seu beijo. Vamos até tacar capra aí. Volta a ser como é. O Paulo me sabotou, Paulo. Eu deixo, que eu deixo volta a ser com. Pega 12, Robinson e Kelvinson. O Narina Braga Show vai ser pressão. Uh, Júlio Burger. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Por que, minha filha? De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Reporo. Hoje é só oi. Do escuro. Do escuro. Tchau eu poderia tocar assim, ó, assim, ó. Se você for o Recife, não esqueça da esteira. E essa vai pro nosso DJ Wellington Frangilha da Carroça. Bora, caceteiro! Pois as praias e o sol de Recife se vê. E Renan? Mas parecem. Como tu estás, hein? Mas lá do céu. Mas realmente. Música boa, vai. Quando você. Parabéns, Deise! E aí, Sassá? Aperta essa, Gustavo, vai. Não esqueça. E aí, Cabanhas? O Breno. O Marquinho. Os meninos da vila. O Alex tá por ali. O Cabarão. Liberdade pro Pachola, porra. E aí, Luiz? Parabéns, Gil! Mas parece. Bonito esse cara, né? Coisa lá do céu. Mas deixa eu tocar assim, ó. Bora relembrar, bora relembrar, bora relembrar. E aí, performático? Bora, Juninho! sei que tu sabe que eu sei. Bora relembrar. Maninho, no 3, no 2, no 3, 2, 1. O eletrizante não para. O eletrizante do Pará. If you were in my heart, I'd show roça é festa. Away from the world you rejected, I'll hide you. I'll hide you. A gente vai relembrar do tempo da segunda do Ouro Negro. Pega meu robô! tudo que existe em qualidade de é som, ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro. E no telão, Barbosas, Mauri Acessórios para roupas, é as mulheres ficarem lindas no hobby. Fica até Barbosa. E o Leandro. Borges, fechar o gol eletrizante. O nosso de Medré do bar. Tá todo mundo aqui, Júnior Eletrizante. Égua. Vai, Frangina. E agora? Lá vem o eletrizante, vai! trazer minha sogra pra curtir aqui no hobby. Não é o final, a gente dá parceiro do Júnior. Palque do Ouro. Ele é a Thalita. Não se abre mão de um grande amor. Empresário Malque do Ouro e Thalita. Sou feliz. Sei que é tão difícil, mas vou morrer. na sequência aí é a Bia Rodrigues. Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Só eu sei. Porque a nossa vida em rotina Ei, Paulo, se transformou. Tá tudo certo por aí? Tudo que eu quero é. Ei, bochecha! Chama de uma paixão. Bora, Daisy! A gente dá moral pra quem merece e vocês merecem, viu? Reconhecimento, moral e respeito. E eu costumo dizer que quem é hobby vai pro hobby são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. Alô, Sanderson Magalhães! Num instante acabo tudo. DJ Jefferson, Seu o performático. É rock de DJ. Ah, eu me entrego em Como diz o cobiçado, a gente tem que vender nosso mundo. Mas a vida continua te. Tem uma reiva! Ah, ah, a saudade aperta. Oi, parceiro Júnior Burgers! Um dia que eu não lembro. Bora, Júnior! Carreira solo hoje? Ai, meu. Ah, não. A primeira dama tá ao lado que nada faz sentido sem você. Ah, coração, coração. E Matheus. E Matheus. Ah, Matheus, tá difícil. Reparo. É nós hoje, minha filha. Olha ela. Meu amigo Japa do Whisky. O do Japa Lanches. Do Japa Burger. Veloz, hein, garoto? Vindo no telão. Conveniência, três amigos do meu empresário Cadmo, amigo Bruno Lobo. A única 24 horas na Teófilo, hein? Comanda Canudos. Conveniência, três amigos do Telão e Fagner. Eu não sei porquê. Empresário Cadmo e Bruno Lobo da Conveniência Três Amigos. Coração, não me batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Eu tô dando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem babar. Com o novo pote som que é mania do Pará. Chegou para ficar. Bola 10 e 2, é 10 e. Jango vou concordando, só as balas, bota caqueado, do caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, eletrizante, vai tocando, vai tocando. Olha quem tá na área. Alô, Adriele, tá comigo, tá no show do Robbie, tá aqui no Caribe. Vamos pra cima, eletrizante do Pará! semana a barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Maluquinho com CD. Já você não quer mais sair. Eu vou pra Sendo no comissário do, Fábio, do Juninho. salão. O eletrizante. Sou o Juninho na <laughs> impreza song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. Impreza song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. Impreza song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. Impreza song. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. conhece. Robinson! E é o show do Robin! Today is gonna be the day that André Mineiro! Stephanie Lucas, da minha amiga Rayane, a loja que comanda o vestuário feminino na Terra Firme. No telão, Stephanie Lucas! Quem é diva? Usa Stephanie Lucas. Já chega de ficar me preocupando. A Bia Rodrigues está endoidando hoje. Eu te avisei. sempre gostei. Gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema é seu. É se apaixonado por mim, bem. Eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontre alguém que possa te amar. Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Minha segunda rote! pra te trocar essa pilha. E agora? <laughs> E o que? Diz assim, ó. Amor, tudo que eu quero agora é te dar. Mudei Portugal. E a galera da Terra Firme. Para minha boca na tua e te namorar. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. E também. Amor, vem cá, quero ficar. O meu parceiro Kleber, a Gleice, Luana, tá todo mundo da terra firme aí. Os metralhas do bar, tá todo mundo lá do esquerdo do Robin. desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. E aí, Wagner? Vida bela. De Quem não ama, não se apaixona. Estremece o coração não. De tocas, Elvani. Se apaixona, quero ter você pra mim. O meu amigo Christian. O rei. Esse papo aqui. De quem não ama. Parceiro do Júnior. Estremece o coração. De quem não ama, não se apaixona. Quero ter você pra mim. Essa é a nossa vibe. Júnior e. aqui, meu filho. Mas não vou chorar. Agora é o espetacular Robson.